Pan z Wami. Słowa Świętego Ewangelia podle Marka. Neprzatele poslali k niekoli několik a herodowcu, aby go chytili za słowo. Ci przyśle rzekli mu, mistrze, bime że jsi prawdomluvny a na nikoho nedbáš. Nehledíš na to, czym kto je, ale uczysz cestě jak Bohu podle prawdy. Je dovoleno platit daň císaři nebo ne? Máme ji platit nebo nemáme? On však prochledl jejich pokrytectví a proto jim odpověděl, co mě pokoušíte, podejte mi denar, ať se podívám. Podali mu ho a on se jich zeptal, či je to obraz a napis? Odpowiedzieli cisarów. Jezus im rzekł, co je cisarzowo, dawaj te cisarzy, a co je Boży, Bohu. A welmi nad nim urzasli. Słyszeliśmy Słowo Boże. Milowani bracia, sestry, Spoty Justyn narodził się na zaczątku drugiego stuleci we Flawii polskę. To to miasto było gdysi biblijski Sichem, a nyní je to Nablus w Samarii. Jeho otec Priscus był rzymskim pohanem. Justinowi se dostalo szerokiego wzdzielani, a zabywał się różnymi lozowickimi smiery, w touze poznat prawdu, a najít cestu szczęsnego żywota w Male Asji se uczył filozofii. Żywotni mądrost chledal w nauce stoiku Arystotela, Pitagora, Platona. A na myśli mu tanuli taski: co je ma duszę, co se mną bude po śmierci. Chledal prawdę o Bohu. Nauka Aristotela ho sklamala pro lakomost uczytele a ne spokojen ani když se seznámil s Pitagorem. Jehož číselná soustawa jako prawzor wszech wieci jej spierwo zaujala. U niej se uczył, że świat je souladnym celkiem, a prze usporzadajcy Bóg je pronikajcy przyrodni silą. Pak wszak było Justinowi rzeczeno, że nie znalazł chudby, звездарстві, амніжіцтві je przyczyną jeho neschopności dostać do chlubin pitagorowej filozofię, a tak tu cestu opuścił. Dalej chledal u przybierzeńcu Platonowy nauki. Ta uczyła, że Bóg je mądra, duchowa bytost. Przemochoucja sprawiedliwa, które se mamy stać podobni i to, że człowiek bude emocji, Boha poznat, aż jej on sam pouči. Tato filozofia Justyna najwięcej zaujala a zaczął się začal se jí obírat, vyhledávajíc przytom samotu. tak takto jednou rozjímal při chůzí po břehu moře, byl osloven starcem, který se ptal na důvod jeho kroku do nehostinné samoty. Justin se mu svěřil, se svým hledáním a touhou poznat nejvyšší bytost. Jeden stařec ho, po, stařec ho poučil. Modlí se broucně k Bohu, aby ti otevřel brány světla, neboť k pochopení těch věcí je nutná milost od Boha. Stařec s úsměvem odpověděl, že vše, čemu mudrcové učí, je neisté či bludné a pošetilé. A dawno przed rzeckimi mudrcy byli na świecie sprawiedliwi murzy, którzy przedpowiedzieli wieci, jeż se napełnili. Pełni Ducha Świętego oznamowali swemu lidu prawdu, hlasali wiru w jedynego prawego Boha, Stworzytele Wszecho i w Jego Syna Jezusie Krista, Jegoż przychod przedpowiedzieli. Wyzwali Justyna k modlitwie za to, aby mu Bóg dał milost tytovieci poznat a pochopit. Justin byl dojat a velmi si přál poznat knihy Bible, o jejichž obsahu se od starce dozvěděl. Pozorně je pak četl a vyhledal rady u křesťanských vykladatelů písma. Pozoroval swaty život křesťanů, z nichž mnozí pro víru podstupowali muczednicką śmierć. Był osloven jejich laską a stal se jedním z nich, protože našel, co hledal. Bylo to pravděpodobně mezi lety 130 a 137, kdy asi v Efezu přijal křest. Později v jednom spisu uvedl, że przyjal wiru pod wpływem przykładnego żywota Chrystianu. Proti nim słyszał i mnoho namitek, ale poznał, że obwiniowani se nie zakładalo na prawdzie se po przyjęciu wiry wienował obranie aciżeni chrześcijańskie nauki między wzdzielanymi rzeki Arzimane. W Rzymie założył filozoficką szkołę, a napisał niekolik filozofickich spisów na obhajobu chrześcijańskie nauki. Zachowała się dwie dzila z nazwem Apologie, a trzeci dzilo dialog z Żydem Tryfonem. Na udani pochańskim filozofem Krescensem Znimż wedle ohniwe diskuse belzachlasani chrześcijańskie nauki zajad, a przed beden przed rzymskiego prefekta Junia Rustika. Z wyslechu i są zachowana akta, w niż i są uwedena Justinowa słowa. Pokusil sem se studować wszechny dostępne filozofie, coż mnie na koniec prześwietczyło, że jen jedyne uczenie je prawe to, które i chrześcijanie, że Bóg jest Stworzytel, a Pan wszelkiego tworstwa. A Jezus Chrystus podle proroctwi przyszedł na świat, aby spasić człowieka, a nauczył go cele prawdzie. Z dalszymi odsołzanymi był zbiczowan, a potem zdziad. Udajnie za wlady Marka Aurelia. To swaty, swaty Justyn uczył o uczcie k Eucharystii. Nazywamy tęto to pokrm Eucharystię ani komu není dovoleno, aby se jí účastnil, leč tomu, kdo věří, že naše učení je prawdziwe, kdo se očistil koupelí na odpuszczenie grzechu, a k znovuzrození, a kdo żyje tak, jak uczył Chrystus. Benedykt XVI jedną rzekł, jeśli żeśmy nalezli Pana, a jeśli je pro nas świetlem a radości żywota, i jsme si jistí, że nikomu jinému, kdo Krista nenašel, co si podstatného chybí. Není pak snad naší povinností mu tuto podstatnou skutečnost nabídnout. Co se bude dít potom, to přenechme vedení Ducha Svatého a svobodě každého jednotlivce. Avšak pokud jsme přesvědčeni a ze zkušenosti víme, že bez Krista je život neúplný, že v něm chybí ona základní skutečnost, pak musíme být přesvědčeni také o tom, že na nikom nepácháme bezpraví, jestliže mu ukážeme Krista a nabídneme mu možnost najít svou vlastní autenticitu, radost a život.